Mogę się nalepić. Thank Thank you. Gracias. Excelente. Ajde. Neće muškarci. Ajde, prvo. Je li ovo prva? Ja, je بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala Allah, gospodar svih svjetova, neka je salavat selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a zatim poštovane i važne braće i cijenine sestre, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Uz Allahu Đalešanu pomoć dođu smo i do naših posljednjeg časa i do, do naših posljednjih termina u ciklusu predavanja koji je išao pod nazvom Mehmed Efendija Hanđić. E, mi smo naime u petak, čini mi se, imali test ovdje, dakle, nekoliko kandidata je bilo od muškaraca i od žena, dakle, odvojeno. E, došli smo, dakle, do dodjeli nagrada. Usput smo tako napravili našu javnu tribinu koja ide pod nazvom Munare zovu, Munare plaču, a predavača ste mogli vidjeti na našim plakatama, dakle to je magistar Hussein Bašić Kalvedi. Na početku molim Allah Đelšanu da vas nagradi sve, a posebno naših predavača koji ste odvojili svoje dragoceno vrijeme, da dođete ovdje da čujete nekoliko riječi iz Kur'ana i sunneta Allaho poslanika, sallallahu sallam. S obzirom, dakle, kao što sam napomenuo, da je dakle, termin javne tribine, znači ja ću pokušati da u što kraćem roku, dakle, da skratim, dakle, ovo naše dodjeljivanje naroda. Počet ćemo, dakle, sa muškarcima, Dakle, bilo je tu neki dvadesetak kandidata od muškaraca. E, velika borba se vodila između trećeg i četvrtog mjesta. Naime, e, uspjeli smo uz Allah Đeršanu pomoć odlučiti da je treće mjesto osvojio Poparić Alen. Pa ja molim da dođe da, da mu uručim nagradu. Mm -hmm. mjesto je Sučeska seja, Bujrum seja. Čestitam, hvala da Mihajlo. Prvo mjesto je, vjerovatno su posebno braća, dakle muškarci, već očekivano, dakle, bez odugovlačenja, dakle, Hećimović Emir, da ga Allah Jošan nagradi, ubjedljivo najviše pojena ovom prilikom. Volim ga da nam se pridruži. Evo, organizator napominju da je ovo posljednji kurs za Emira Hećimovića, znači tri puta ubjedljivo je, dakle, pobjedio, nema više prava, tako će. <laughs> U svakom slučaju da vas Allah Jošan nagradi. Što se tiče sestava, dakle, također treće i četvrto mjesto, velika borba, e, milimetri, centimetri su odlučivali ko će pobijediti, ali eto, za ovavu pomoć nadam se da nismo pogriješili, dakle, treće mjesto je sestra Berbić E, pa evo, naš brat Alin će nam uručiti i od nas je. Ja ne znam, ne znam da, li se, da li je gore sestra, ali može neko da... A nije tu, onda ćemo uručiti nakon. Donesu nam. Pa e, drugo mjesto je Ibradić Džemila. Je li ona tu? E, super. Da se Allah Đelšan nagradi Džemila. I najbolji polaznik našeg ciklusa predavanja je za sestre Duranović iz Udina. Je li ta sestra ovdje? Nije, očito, jel? Dobro, onda ćemo mi kontaktirati ako da postoji kursa, pa ćemo im uručiti. Za sve one koji su dobili nagrad, za sve one koji su učestvovali posebno da dovu pućem, molim Allah da ih nagradi i da se okoriste od ovog našeg kursa. Naime, samo sam zaboravio reći za ovi koji su dobili nagrade, dakle, pogledajte, tamo imaju u knjigama, znači, kad budete čitali, imaju ovako skromni novčani nagrade, pa eto, pa imamo malo koristiti. To je bilo to, dakle, u kratkim crtama što se tiče našeg kursa koji je išao pod nazvom Mehmed Efendija Hanđić, a mi sada prelazimo na našu javnu tribinu koju organizuje i uređuje Udruženje asocijacije studenta SAHVA u saradnji sa BZK preporodom.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 Rekao je naš poslanik sallallahu alaihi wa sallama, men selake tarikan il temisu fihi ilma, sehan Allahu lahu bihi tarikan il al dženne. Ko krene putem na kojem stiče znanje, Allah će mu tim putem olakšati put ka džennetu. I zato prestakom ovog kursa koji je bio, e, ne prestaje naše čitanje, učenje, traženje znanja i ostalog. Prema tome molimo Allah Đelešanova da pomogne onima koji E, žele i koji hoće da nastave putem izučavanja islamskih znanosti kojih je zaista puno, a da pomogne i onima koji nisu još zagrijani toliko za izučavanje i učenje, da ih pomogne da prevladaju svoje slabosti. A danas ćemo govoriti <clears throat> o jednoj temi koja je vrlo, vrlo, vrlo važna. A vezana je direktno za naše robovanje Allahu Đelešanu. Uzvišeni Allah Đelešanu stvorio je čovjeka i sve što je oko čovjeka samo sa jednim ciljem da bi ga ljudi obožavali. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Džine i ljude sam stvorio samo da bi me obožavali. Jedan i jedini cilj. Nebesa, zemlja i sve što je između nebesa i zemlje ima samo jednu jedinu svrhu, a to je da bi se time i pomoću toga robovalo Allahu Đelešanu. Ma halakna sema eval arda ma baynahuma batila. Mi nebesa i zemlju i sve što je između njih nismo stvorili uzalud, bez ikakva cilja. Zalika dhanu ledine kafaru. Tako razmišljaju nevjernici. Oni misle da je to okolo njih samo za igru, zabavu i da iskoriste za sa svoje samo neke potrebe. Sve što je stvoreno, stvoreno je sa svrhom i ciljem, a ta svrha i cilje obožavanje i robovanje jednom jedinom Allahu Đelešanu jedan od najvažnijih vidova robovanja jeste namaz namaz koji je Allah Đelešanu poklonio i dao ovom umetu na najvažnijoj, najvećoj noći za poslanika sallallahu alaihi ve sellem a to je noć mirađa namaz koji je stup vjere namaz koji znači čovjekovu u principu ličnu kartu na ahiretu. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao prvo za što će čovjek biti obračunat je namaz, pa ako bude namaz dobar i ostalo će biti dobro, a ako nije namaz dobar i ostalo neće biti, neće biti dobro. Zato je vrlo važno da s vremena na vrijeme se podsjeća čovjek na namaz. Naime, interesantan je podatak da je poslanik sallallahu alaihi wasallam kada se pogledaju zbirke koje govore o hadisima poslanika sallam, najviše hadisa izreka upravo o namazu. O tevhidu i namazu. Jer u svim knjigama najveći procenat govora o, u, u tim knjigama je vezan za namaz, o namazu i oko namaza. To se ukazuje da je namaz namaz izuzetno i vrlo, vrlo važan. Zašto? U čemu se ogleda važnost namaza? Prvo, nakon što čovjek uđe u islam, poslanik sallallahu alaihi ve selleme naredio je ljudima da klanje. Bilježe imami Buharija i muslim da je poslanik sallallahu alaihi ve selleme šaljući Muaza u Jemen rekao mu neka prvo što ćeš ih pozvati bude svjedočenje la ilaha illallah. A ako to prihvate, onda reci im da moraju uklanjati pet vakata namaza, pa ako to prihvate, onda moraju dati zekat. Znači, odmah nakon namaza, odnosno nakon šehadeta, dolazi namaz. I to je drugi vađib u vjeri. Prvi vađib je posvjedočiti da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allaho poslanik, a drugi vađib u vjeri je obavljati namaz. Dalje, u čemu se još ogleda važnost namaza? Namaz je ta veza koja je između roba i njegovog gospodara. Zbog toga postoje učenjaci jezika koji kažu salatu, u arapskom jeziku namaz, je izvedeno od riječi siletun što znači veza. I to je jedini propis koji su zhabi imali u, vrijeme, u mekanskom periodu jedini propis. Zekat je propisan drugi hijđanske godine. Odnosno, posle imam. Zatim, post je propisan drugi hijđanske godine. Hadž je propisan devete hijđanske godine. A namaz je bio od samog početka. Klanjali su dva rakata ujutro i dva rakata na večer. Što ukazuje da namaz ide uporedo sa trhidom. Jer prvo su morali čistiti terhid, primijeniti tevhid Allahovu jednoću u životu, kloniti se širka, pa onda namaz. Prema tome od samih početaka namaz je bio propisan. Dalje u čemu se još ogleda važnost namaza? U činjenici da je on glavno sredstvo za čišćenje duše od svega što ne valja. Danas smo mi radili neki posao i jedan naš brat pita kako očiti dušu namaz je prvo i najbolje sredstvo za čišćenje duše. A dokaz za to je činjenica da ga je Allah sahabima propisao u početku kad su im trebala sredstva za očvršćavanje i za čišćenje. Prema tome to ukazuje da je namaz najbolji prečišćivač duše. Dalje, u čemu se još ogleda važnost, važnost namaza? ogleda se u tome što je namaz praktično direktno obraćanje Allahu Đelešanu. Znači, direktno kad staniš na namaz, obraćaš se Allahu Đelešanu, bez posljednika. U vezi sa tim hadis bilježi ima muslim u svom sahihu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, podijelio sam namaz, odnosno Fatihu, a Fatihu je nazvao namazom zato što ona sastavni dio i nezostavni dio namaza, između sebe i svoga roba na dva dijela. Pa kada moj rob kaže Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sva hvala pripada Allahu gospodaru svjetova, Allah kaže moj rob me hvali. Kad kaže Rahman Rahim, Allah kaže moj rob me pohvaljuje. Kad kaže Maliki je umidin, Allah kaže moj rob me veliča i tako dalje. I kad kaže ja jake nabudu ja jake nestein, samo tebe obožavam i samo tebe, odnosno samo tebe obožavamo i samo tebe pomoć tražimo, Allah kaže to je ugovor između mene i moga roba. Znači vidite ovdje u hadisu, čovjek govori, Allah Đelešanu mu odgovara. I jednom prilikom poslanik sallallahu alaihi ve selleme kada je vidio na zidu ispred mimbera pljuvačku. Neko je naime oseknuo nos iznutra i pljuno. Tako neko uradio. U početku islama nisu ljudi, možda je neko bio ko je nov primio islam i tako dalje. Uglavnom nije se vidjelo ko je. Ali poslanik kad je završio namaz kad je vidio to, to ga je onako primijetilo se na licu da je da mu nije prijatno. Sklonio je to ovaj, sa strugo i onda je rekao kada ste u namazu nemojte pljuvati jer se okrećete direktno Allahu Đelešanu a i Allah se okreće vama u drugom hadisu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao kada rob stane na namaz Allah se okrene prema njemu sve dok se on ne okrene u namazu znači dok se ne okrene lijevo ili desno znači taj jedan Osje, I u tom kontekstu je hadis koji smo imali na kursu koji je jedan brat pitao šta znači, a to je namaz je mirač vjernika. To je upravo to, jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam je razgovarao sa Allahom Đelšanom direktno na mirađu, a mi možemo to jedino u namazu. <clears throat> Dalje, u čemu se još ogleda? Ogleda se u tome što nas namaz odgaja na zajedništvo. namazi u džematu, džume, bajrami, dženaze čak, uglavnom se obavljaju zajednički. Ali tako li nije? Znači, ta činjenica nam govori da namaz ima i tu odgojnu mjeru da muslimane zbližava međusobno. Muslimane jednog kvarta zbližava na pet dnevnih namaza, muslimane malo šire zbližava na džumbi, pa onda su iz, iz cijelog grada zbližavaju na Bajramima, ukoliko je sve to regulirano onako kako je po šarijetu, a to je da se džuma klanja u najvećoj džajami u gradu, zatim da se Bajrami klanjaju na Musallama i tako dalje kao što je nekada, nekada bilo. Dalje, u čemu se još ogleda važnost namaza? Ni jedna, ama baš ni jedna važna stvar u islamu, u šarijetu, u čovjekovom životu, ne događa se, a da ne ima određeni namaz za to. Bio on na fila, ili vađu. Ali baš svaki događaj doživljaj. Pa imamo recimo Bajrame, praznike muslimana uopće. Čime se obilježavaju? Klanjanje Bajrame. Znači opet namaz. Imamo ispraćaj umrlog, to je isto veliki događaj za tog čovjeka. Opet ga ispraćamo s čime? Sa namazom, sa dženazom i razni drugi, a da ne govorimo o nafilama, kad je sve poslanik sallam propisao, kad se ulazi u džamiju, dva rekata se klanjaju. Čak je poslanik klanjao kad bi ušao u kuću prije nego što sjedne u kući, klanjao bi dva rekata. Prenosi se sunnetu poslanik sallam, koji je mu stehal. Kad čovjek uđe u kuću, da klanja dva rekata. Kad se abdesti, klanja dva rekata. I tako dalje, da sad ne nabrajamo to kad je, kad je sve propisano i šta. Znači, <clears throat> namaz uglavnom ide uz svata svata obilježja. Ako je to tako, a jest, zašto ljudi ostavljaju i napuštaju namaz? Zašto ljudi ne klanjaju namaz? Spominje Ibn kajim tri osnovna uslova, zašto ljudi, tri osnovna razloga zašto ljudi napuštaju namaz. Prvi razlog je oholost. I njih upoređuje sa iblisom kada, im je Allah kada mu je Allah Đelšanu rekao da padne na seđdu Ademu. A on je to odbio i rekao Ena hajrum minhu. Ja sam bolji od njega. Halakteni min naru, halaktahu min ti. Njega se stvorio od vatre, mene se stvorio od vatre, a njega od blata. Znači, odbio je tada čisto iz svoje oholosti, primio je naredbu, znao je šta znači naredba, međutim nije htio pokoriti se. E tako ima ljudi koji znaju, ali odbijaju tu istinu zbog nekih svojih unutarnjih, smatraju da su nešto veliki, posebno da to njima ne priliči, da je to prevaziđeno i tako dalje. Po konsenzusu Oleme je takav koji tako napusti namaz, makar je govorio da je musliman, nije musliman. Konsenzus Oleme je na to iz oholosti koga ostaje. Drugi razlog je dunjaluk. Njega Ibnul Kajim poredi sa i vezirom, Hamanom. Znači, čovjek koji je zbog bogatstva napustio mu savu vjeru i koji je bio uz faraona. A danas je takvih more koji zbog posla, neću reći zbog bogatstva, da bi ušao u neke, neke šeme sa nekim ljudima, da bi mogao neke privatne poslove obaviti i tako dalje, nije sada tu ovaj poželjno da neko vidi da, to, da se klanja i tako dalje i ostalo. I nažalost, dosta slučajeva ja lično znam ljudi koji su bili fini, žene pokrivene kasnije, sve su to ostavili nemaju ništa više od što se tiče vjere osim imena i toga se stide često, a i žene više nisu pokrivene, a jedan jedini razlog je što su bili na visokim položajima u one određenim firmama i kad su krenuli u privatne poslove na veliko. Znači, zbog dunjaluka određen. Znači. Zbog to komada dunjaluka. Wallahi, kad bi bilo cijeli dunjaluk i sve što je na njemu, ne bi zaslužilo toliko da mu se pokaže pažnje. A kamo li komadić dunjaluka neke? I još je izložen propast. A i da ostane s tobom i to je znak propast. Da zbog njega upropastiš sebe i svoju vjeru. Pa imali ste primjer, evo, futbalera koji je neki dan ovaj, u Italiji. Jeste gledali na televiziji? Kako čovjek užio pred kamerama umire? Jeste gledali? Vidjet ćete snimak, sportu na svim dnevnicima je bilo čovjek imao infrakte u pola utakmice i umro mlad bogat imao čak i ženu i dijete očekivao ali smrt ne pita imaš li ti dunjaluka ne imaš li ti dunjaluka koliko ga imaš koga to brije i naš poslanik za sam kaže ti od dunjaluka čovjek govori moj metak, moj metak A on od umjetka ima ono što pojede pa ode kroz nuždu, ili obuče pa podere, ili ono što udjeli pa ostane. Prema tome, <clears throat> kad bi čovjek imao cijeli dunjalog, bilo bi malo da prodaje svoju vječnost i svoja hiret za to. I zato <clears throat> bilježe komentatori Kur'ana u tefsiru ajeta gdje Allah kaže vola tešteru bi ajati femenem kalila nemojte sa mojim majetima i mojim propisima uzimati, prodavati ih za malu cijenu. Kaže Hasan el Basri, mala cijena je dunjaluk i sve što je na njemu. A kamo li za komad dunjaluka i slično? Međutim, poslanik sallallahu alaihi wasallam upozoravao je često kada je u pitanju dunjaluka. I govorio je inne dunja hulvetun hadira. Dunjaluk je sladak i zelen. Znači, slatkog okusa i lijepog izgleda. Zavarava i okusom izgleda. I govore, tako dunja, va tako nisa. A pa bojite se dunjaloka i bojite se žena. Čuvajte se dunjaloka, čuvajte se žena. Znači, dunjaloka kao cjelokupnog pojma i metka i ostalo, a žena posebno, da žena ne bi čovjeka zavela da zbog ženi čovjek ne bi ostavio. Vi znate ono poznato, poznatu priču mujezina, bagdadskog mujezina, jeste čuli za tu priču? Spominje Ibnul Kajim u svom dijelu je dao od dava. Spominje i u drugim nekim svojim knjigama, poznati, to je priča postala ono opće poznata bagdadski mujezin, koji je ugledao jednu djevojku sa munare. Učio je zan, a prije se zan je učila munarava, nije bilo mikrofona ispusti se, odnosno ugleda djevojku i odmah gotovo siđe dole, potraži gdje je, tamo nađe i hoće da je isprsi kaže ona njemu ja nisam muslimanka, ja sam kršćanka a moj otac neće pristati ovaj, da me uda za drugu vjeru kaže promijenit ja vjeru i promijeni vjeru zbog njega i ostane i na dan svadbe prije nego što su ušli padne i umre prije nego što dođe uopće taj dan da postane njegova žena niti je dobio nju a uništio vjeru čuli se također za onog velikog aziju borca koji je sa svojim ahvabima i ashabima hodao po zemlji i tako dalje i došli su do jednog grada I isto tako na izvoru dopadne mu se djevojka koja je bila isto tako kršćanka. I ostane tu, promijeni vjeru zajedno s njima. I nakon niza godina ponovo prolaze da njegovi ashabi, pitaju za njega šta je s njim i nađu ga. A bio Hafiz. I pitaju ga šta bi s tvojim Koranom, šta je dokle on kaže sve sam zaboravio osim jednog ajeta osnovu usjećan samo ajet rubama je vadu ladina kafaru laukanu muslim a doći će dan kada će nevjernici željeti da su muslimani bili samo mu je taj ajet osto usjećan znači taj dunjavog i sve što je na njemu i ta zaljubljenost u djevojke u žene i ostalo to jednog dana još na dunjavogu prođe ali ono što je vrijedno ostaje. Ostaje da je naš poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao da će sedmericu Allah Đelešanu staviti u hladovinu Arša kada druge hladovine ne bude od te sedmorice mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu Đelešanu. Spominji se i hadis koji je do duše poslabog seneda u kojem je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Allah se divi snazi mladića koji udoljeva strastima u pokornosti Allah uđeleža. Znači, to je ono što ostaje i to je ono što traje i to je ono što čovjeka ispunjava. A sve ostalo je isprazno, truhlo i prolazi još dok je na ovome svijetu, a o onome da i ne govorimo. I treći razlog zašto ljudi napuštaju namaz je ljenost. To je, nažalost, kod nas najčešći primjer. Da ljudi jednostavno zbog svog nemara, zbog svog nehata, zbog svoje lenosti, ostavljaju namaz i ne klanjaju ga ili redovno ili nikako. I to je ono oko čega učenjaci raspravljaju, da li je takav nevjernik nije, da li musliman nije, pa Hanife kaže da ga zatvoriti, tako dalje. Oko takve vrste ljudi koji zbog toga ostavljaju, ostavljaju namaz. Ali zašto da budeš lijen kada je u pitanju pokornost Allah Đališana? Kada je u pitanju nekakvo, ne, nešto dunjalučko ili nešto slično, trčimo ko da smo, da smo na nekakav drugi pogon, tjera nas nešto, idemo, A kad je u pitanju nešto ahiretsko, onda smo tu vrlo, vrlo spori. Naročito kad je u pitanju namaz. Pogotovo se to dešava kod žena. Kod žena je čest slučaj da se zabave oko kuće, oko kućanskih poslova i pogotovo ako je namasko vrijeme blizu, kao što je sada, recimo, zimski period koji dolazi, dok se okrene većih Indija, a podne nije klanjana. Ili veći akšan, pogotovo akšan se često ispusti dok dođu, dok uvedu djecu u kuću, dok se spremi, a trebate znati da akšan prođe malo prije nego što uči jezan. Ili čekaju recimo jezan za jaciju. To je prekasno za akšan. I zato što se tiče lenosti, u vjeri ne smije biti lenosti. Allah Đelešanu u svom poslaniku i, i miliniku Jahijau a.s. kaže Ja Jahija, hudil kitabe bi kuva. O Jahija, uzmi knjigu snažno. Šta znači uzmi knjigu snažno? Uzmi propise koje se napominju u tvojoj knjizi snažno i prihvati ih čestito. I zato učenjaci spominju tri uslova da bi djelo bilo primljeno. Islam, iskrenost i pokor, odnosno slijedženje. I ima četvrti koji spominju neki učenjaci koji nije baš, koji nazivaju ga upotpunjavajući uslov, a to je mubadara da čovjek odmah uradi djelo čim dođe vrijeme za njega. Pa navode primjer hač. Da je vađi bonog momenta kad čovjek ispuni prvi put uslov. Odmah da ga uradi. Ili kad nastupi namasko vrijeme. Da ga odmah čovjek nade. To je mu badara. Ili kad već nastupi zekat, godina prošla, ne čeka se Ramazan. Jer ljudi većinom misle da samo u Ramazanu daje se zekat. Ne daje se samo u Ramazanu. Onog momenta kad napuniš godinu, tad se tvoj zekat daje. Nemoj čekat Ramazan. Možeš umrijeti, možeš potrošiti, može nešto biti, a osta dug ti na vratu. Čim ispuni, odmah vrat. I zato poslanik sa sredom jednom prilikom je klanio namaz, klanio namaz i sjeo I kaže Ashabi, odjednom je skočio, mi smo mislili nešto bilo. Uletio u kuću, mal kratko se zadržao i vrati se. I oni upitaće Allahog poslaniče, jel se nešto dogodilo? Kaže, ostala, ostao mi je u kući komad zlata od zekata. I nisam htio da taj komad zanoći kod mene, da ga nisam podijelio kad je već stigao pa sam naredio kome da odnesu šta je, kako je, onda se vratio. Nije morao odmah, ali nije htio da ostavlja tu, tu obavezu sebi na vratu, čim se sjetio da ima taj komadi zlata od zakata, naredio da se to odmah podijeli kome treba. Znači, to su ta tri razloga zašto ljudi napuštaju nas. Oholost, zbog dunjaluka i zbog lijenosti. Volimo Allah Žešanu da nas sačuva svega toga. Na kraju, ono od vjere praktično što je najvažnije to je namaz. I ne smijemo sebi dozvoliti da budemo kao sljedbenici poslanika prijašnjih koji su namaz sveli na jedan sedmični. Molitvu sveli na jednu sedmičnu iako i kod njih su propisane dnevne. I kod nas je počelo. Odavno već, većina ljudi ima samo jednu sedmičnu, jedan sedmični namaz, to je džuma i gotovo. Iako jedno poodne vrednije je od svih džuma, zajedno. Jer je džuma jedan vađiv koji je vanredan, a poodne je jedan stalan propis. Propis. Jedno kindi, jedna ikindija vrednija je od svih džuma zajedno. Jer za ikindiju, kako bilježi imam Buhari, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko ne klanja ikindiju, porušene su mu sva djela. U Buhari hadis. Ko ne klanja ikindiju, porušene su mu sva djela. Nije rečeno za džumu tako. Iako džuma je važna, džuma je veliki farz i obaveza, i ne umanjujemo od vrijednosti džume. Ali namaze koji su važniji i vredniji ne vodi se računanje. Ko napusti jednu ikindiju, ko neklanja jednu ikindiju, poništena sam u djelo. Bili smo na dersu, na predavanju šeha Brahmana Buhalika, Hadisa, poznatog danas, koji živi radi u Kuvajtu, i direktno ga ljudi pitaju na šta se tu misli. Kako poruši zbog jedne ikindije sva djela? Kaže, makar imao stotinu hađova, stotinu puta da je uradio hač ne klanja jednu ikindiju bit će mu poništen hadis Buhari prema tome čuvati to i nemoj ćemo dozvoliti ovdje malo smo naslov napravili da mu nare plaću za nama što nas nema, gdje smo, kud smo nema napretka, nema bolje personalnom planu ni u društvu gdje nema namaza Pa namaz je ta veza s našim gospodarom subhanahu wa ta'ala. Pa sve oko nas ajati se dešavaju okolo god suša. Pa kad treba biti kiša, ono sunce udari, sve sprži. Kad treba da, da, da, da sunce, onda kiša dođe, sve potopi. Pa subhanallah, kad će ibrati doći do naših srca, do naših glava, do naših mozga? Zemlja nam gori ispod nas, požari, sve se pali, mi opet ne dolazimo ibrata i tjeramo svoje ko da se to ništa nas ne tiče. da to nije ništa zbog nas, a mi glavni tu. zato namaz, čuvajte namaze, obavljajte namaze, naučite kako treba namaz obavljati ispravno, sa svim šartovima, sa svim vađebima, sa svim rukovima i tako dalje. I molimo Allah da nas učini svojim dobrim robovima, <clears throat> da nas učini onima koji će slušati ono što je najljepše i raditi ono što je najbolje i da nam pomogne da i ibadet obavljamo što ljepše, da mu zahvaljujemo što ljepše i da nas pomogne u tome. Kulu kao hada, ostakfirullahu sallallahu alaihi